이집 암대치만 남아있게 했음 곧 Би чигээр амьдрахын адил намайг дэг зөвхөн мөн надараа амьдрэн. Thank you. Юхны бичсний дагуу Зэмдэний ариунлаас уншууллаа. Библ Тэнгэрээс бүүжирсэн амт тал байна. Хэрэг энэгэн энэ талнаас дэвэл тэрэм хүд амтрын. ертөнцийн амийн төлөө миний бүх талбар миний махан бие юм гэж хандлаа. Гэтэл юудэчүүд хоорондоо энэ хүн өөрийнхөө махан биеийг бидэндээ итүүлэхээр яаж хүч чадах юм бэ? Гэлэн Маргартач эхлэв. Есүс тэдэнд үнэнээр үнэнээр би танарт эхлэе. Хэрэг танарыг хүний хүүгийн махийг итгэхгүй цусыг нь үхгэл бол танарын дотор ам байхгүй. Миний махийг идэж цусыг уусан хүн мөн хамтэр бөгөөд би түүнийг эцсийн өдрөд амьлуулна. Учир нь миний мах бол цинхэн хоол, миний цус бол цинхэн ундаа мөн. Миний махи битэд чуусыг нь чуусыг үүсэн хүн миний дотор байж бич түүний дотор оршин бэ. Амьдэжиг маань намайг хэлсэн бөгөөд би эцгээр амьдрахын адил Наме итгэц хүн итгэц хүн мөн надаар амьдрын. Тэнгэрээс бүүжирсэн тал бол энэ мөн. Гэхдээ та нарын өвөг дээдэс идсэн нас идсэн нас барсан тэн адилгүй. Энэ талыг идсэн хүн мөнхөд амьдрын гэлээ. Эцний үг. Христ минь сашаа багтаа. 잘 미치나요? 네. 자, 오늘들은 크리스틴 비바초스니 발음을 들어보나. 네, 되게 그치노, 네, 인트벤. 네, 되게 오늘들이 알쌀 бид үүний тухай сүнсэн Есүс Тэнгэрээс бүүжирсэн талхын туяа хэлж байна. Тэ. Энэ тал хэдвэл яаж болох вэ? бид мөн хамтран гэсэн. Тэгээд бидний дотор Есүс байна. Тэгээд бид Есүсний дотор Есүсийн дотор амьдрч чадна. Тэгээд эцсийн өдрөд биднийг амьлуулна гэсэн. Тийм тал Есүсийн би маппот хаан бэ. Та нар үүнийг итгэж үзнэ үү? тэр үзчихээ тий мисэн дээр байд тий Кристин би гээд тандарч өгдөж чинь үнийг итгэвэл нэрээ бид иймэрхүү юм хүлэн авах боломжтой тий энэ Кристийг хүлэн аваад бид мөн хамтдаа бүлэн бид Есүсийн дотор байна Есүс бидний дотор байна тэгээд сэмдрүүд бидний амьд үлээ за энэ Христийн буй авах нь тийм хэцүү юм биш. Тэ. Ийм аа ялахгүй юм. Ялахгүй. Тэгчихгүй зүйл юм тий. Тэр зүүнийг хийвэл бид нэрээ тийм мөнгө хамтэй болно. Энэ маш гайхалтай байна. Харин зарим нь үүнд сайн идэхгүй байна. Тэг яг яаж энэ жижигхэн талыг бүхлийг аваад идээд бүгд хамт боллоо. Нэрэ тэр Есүсийн Кристин би мөн зүгээр тааших биш үү? Ингээд бодож бүлээ. Нэрэ Есүсийн сургалт Есүсний зааж өгсөн юм яг бодгоор сайн юм их байна. Би би халаа түн дайсан дайсан на халаарэ. Тэгээд 그래서 우리 우리 우리 우리 보태야들 할날에 있음 팀 거의 거의 들어갈 때 자주 쓰는 배 할인 үнд итгээд хичүү тэр юм тэр харин энэ нь тэнгэр буран бидний төлөө битсэн арга бин бидэнд мөнхийн мөнгөөр битсэн сонгосон амархан гараа. Тийм. Хэрэг та нараа за 10 сая төлбөр нэрэ 100 жил илүү амьдч чадтын гэвэл төлөх үү? 10 сая ингээд ясан цэг бэлдээд төлөн тий 100 жил даяад амьдрын гэвэл тий харин энэ амархан юм. Тэ? Хийвэл мөнгө хамтаа бүлэн бизнес яах вэ? Бид үнийг нэрээ сайн захилч байна уу? Энэ үнийг бүлэн аврал төрөлчөөд байна уу? Иесус бидний зааж өгсөн юмас гоё гоё юм аваад юм хийж чаддаг харин энэ юм зин ойгоогоо байна. Тэгээ нэг хэрэггүй гэж бодвол тэр нь Иесусд итгэж байгаа юм биш өөрийн оюун ухаанд итгэж байгаа юм. Тий? Миний сонгосон энэ энэ энэ сайн юм бэ. Тэгээд энийг нэ мэдхгүй. Яаж мэдхгүй? Ойгоогүй байна. Энэ муу юм биш үү гэж бодвол Есүс гэж байгаа юм биш. Өөрийн оюун ухааны итгэж оюун ухаанд итгэж байгаа юм. Тий? Энэ нөө Адам хаватай ал Адам бас тэгсэн байхгүй юу? өөрөө 생명 무역 자금으로 베스 비 팅기라 그런 다들 өөрөө 생명 선것 무역 해야 돼 이게 돼야 그래서 보통 팅기라 프라니 할슨 때문에 되게 팀 스피드 이 말다 다이트에서 불렀고 팅기라 프라 어쩌가 이미 얼굴 얼굴이 베슨트 플랭 아와트 биентлөө энэ амрагийн ө г с ө өгсөнч бүрөө к и ч ү ү энэ дагу яапай нэрэ н э бидний бүрөө байна. Тэгээд 들으절 통과하고도 지가해 Тэнгэр амраа бидний төлөө хин том юэл үнх намыг өгөхөр амархан сонгоод бидэнд өгч байгаа. Харин бид үнийг нэрээ цухал тац бинөө. Тэгнэ харин тац бинөө. Тац бинөө. Тэгэхээр тунгаан тац гай.